melissae caes deus. Melissae phnone ai anthropois tu idiu melitos hecon pros ton dia cae tutu edeonto hopos autais iscun parascetai paiusais tois centrois tus prosiontas tois caerioes anairein kai hos deus aganactesas cat auton dia te in bascanien pares keuasen autas he an tuptos to centro apobalein metade tuto kai tes soterias sterisques thai hutos ho logos harmoseien an pros andras bascanus hoi kai autoi blaptestai hupomenusin